mu bimwe bw'ibyuma reka twese tubaramutse tubahe ikaze muri umwanya wo kubashikiriza hano makuru duhera kuri zino ngingo nkuru nkuru abantu hafi ibihumbi bibiri nibo basembereye ku nkengera y'ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye kuva ku munsi w'Imana abo nabo nabo mu makarti ya Kinyinya kuva mu ya mbere gushika mu ya kane batewe n'amazi mu ngo zabo ikigo cy'ubuvuzi cya SOS cy'Ibujumbura cyatunganije igikorwa cyo kwegeranya amaraso kuri uyu wa gatanu hango ni mu ntumbero yo gufasha ababyeyi bibaruka bagakenera amaraso hamwe n'abagira amasanganya naye mu ntara ya ngozi abarimyi barahamagarirwa n'abajejwe uburimyi muri iyo ntara kubika umwimbo wabo mu mahangari ngo kuko iyo bawushize mu mihana baheza bakawusesagura mu kanya rero ni nk'urimwe ukwayo ni bimwe mu byatumye ikigo cy'ubuvuzi cya SOS cibujumbura gitunganya igikorwa cyo kwegeranya amaraso kuruno wa gatanu muganga Elvis Ndayisenga rongo ico kigo amenyesha ko abemerewe gutanga amaraso hari abafise imyaka 17 n'irenga batagwaye n'indwara z'ivyuririzi Jacques Nshimirimana umwe mu batanze amaraso avuga ko yabikoze mu ntumbero yo kurokora ubuzima bw'abandi Jean Marie Vianney Ngendakumana muri birori vyo gutanga amaraso muganga Elvis Ndayisenga arongoye ikigo cy'ubuvuzi cya SOS cy'Ubujumbura yamenyesheje ko babitunganije mu ntumbero yo gufasha indembe ziri mu bitaro bitandukanye zikenera amaraso indembe ziyakenera cyane harimo abavyeyi bari kwibaruka n'abandi bagize nk'amasanganye tukabona yuko umuntu atanze amaraso azobafashije kurokora ubuzima fashije na cyane cyane no gutuma imiryango idatana kuko mu bituma imiryango itana harimo urupfu zishobora gutwara abantu bari bayakeneye nk'aba ababyeyi ugasanga habonetse n'imfubyi nyinshi muganga ndayisenga avuga ko abemerewe gutanga amaraso ko ari abafise imyaka cumi n'irenga batagendana indwara z'ivyuririzi agatera kamo abandi barundi kugira agatima ko gutanga amaraso hariho abantu badakunze gutanga amaraso ahanini twibaza ko ari ukutamenya hari abo baba batinya bibaza ngo ni igikorwa kigoye ngo bashobora kumererwa nabi ngo ayo maraso ngo yokama ariko amaraso tuba dufise iyo umuntu atangorana afise y'indwara aba akwiye uwo ari we wese yatanga rero dufashe ubutanze amaraso abarokoye ubuzima ni bande baba bemerewe gutanga amaraso muri kino gikorwa mutunganije uno munsi ni umuntu wese afise imyaka ishika cumi n'indwi n'irenga akaba atangwara koronike agendana cyane cyane afite nk'ibiro mirongo itanu batekanije yuko eh, amaraso yotangwa n'abakozi basanzwe bakora kino kigo cya SOS nabo twita ababeneficiaire ba SOS hakabamwo n'abana biga hano harimo n'abandi abenegihugu basanzwe baba mu bicungara bino bigo vya SOS Jacques Shimirimana umwe mu batanze amaraso avuga ko yabikoze mu ntumbero y'ukurokora ubuzima bw'abandi bakenera amaraso igikorwa cyo gutanga amaraso twacakiriye neza kuko kiri mu bikorwa by'ubuntu umuntu uwo ari we wese ashobora gukora mu gihe afise intumbero yo gutabara ubuzima bw'umuntu umuntu kuko gutanga amaraso uba ufashije umuntu utazi kandi uzi yuko ayo maraso azoza kumufasha mu gutabara ubuzima bwiwe ico gikorwa cyo gutanga amaraso cyatunganijwe n'ikigo cy'ubuvuzi cha SOS cy'Ibujumbura gifadikanije n'ikigo cy'igihugu kijeje kwegeranya amaraso CNTS mu ntumbero yo guhimbaza munsi mpuzamakungu wahariwe umuforoma uhimbazwa ku cumi na kabiri rusama ukumwa gutashe Vianney ngenda kumana tuva hano mu gisagara ca Bujumbura dukubitire mu buraruko bw'igihugu aho umuyobozi w'idukikije uburimyi n'ubworozi mu ntarangozi hanura abarimyi kubika umwimbu mu mahangari yubatswe hirya no hino mu mitumba kuko ngo henshi muhira bawusesagura Emile Kubwimana habivuze mu gihe ibiciro by'ibifungurwa vya nkenerwa nk'ibiharage n'ibindi byakorotse bimwe biboneka ku masoko yaha ingozi yahariya ingozi inkuru tubaza Apolinaire Muzagara abanyagisagara cangozi na cyane cyane abafise amazu y'uburiro barashima ko ibiciro by'ibifungurwa mu masoko atandukanye iyo ntara byagabanutse agatanga karorero kubwishaza ubu ikiro kigeze kigumbi na cyangwa igihumbi ni mu gihe mu mezi abiri cyangwa atatu aheze bwigeze gushika ku bihumbi bine canke bitanu ikiro ibiharage navyo nyene mu ndwi zibiri ziheze byari bigeze ku gihumbi byahora ku gihumbi umunani mbere mu mitumba hamwe hamwe ibiharage bishasha by'impeshi ikiro hari aho kigeze ku mafaranga amajani umuyobozi wi’dukikije, uburimyi n'ubworozi ngozi avuga ko ibiciro by'ibiterwa byinshi byakorotse kiretse ibitoki gusa navyo ngo ivyo bitoke no kubera bitwagwa ku bwinshi mu gisagara ca Bujumbura akavuga ko ivyo biciro bikoroka kubera umwimbi w'impeshi ari mwiza cane Emile kubw'Imana agahanura kutawigina ngo bawusesagurire mu isoko ngo aho bukera babura icyo bashira kuziko agahanura abarimyi kuja kubitsa mu mahangare yagenewe ico gikorwa yubatswe ku mitumba itandukanye ingozi ponari muzagara radio isanganiro tugume muri iyo nyene aho ibintu bitari bike harimwo amatu y'urumogi amapaki y'amasigareti ubucupa bw'inzoga za liqueur n'amatelefone ngendanwa n'ibindi nk'ivyo byafashwe n'igipolisi muri aka gatondo hari mu isakwa ryakozwe n'igipolisi kuri uyu wa gatanu mu biyohore rukuru ry'abagabo ry'ingozi komiseri hajeje igipolisi muri commune Alfred na Karutimana avuga ko ico gikorwa bagikora kugira ngo barondere ibintu byose bishobora gutera umutekano muke muri iryo bohero dutandukira igisata c'ibidukikije aho imiryango itari mike ibandanya guta ingo zayo ni hariya muri zone ya gatumba ya komune mutimbuzi mu ntara ya bujumbura ibyo bikaba biri ko bituruka ku mazi yaba y'ikiyaga Tanganyika cyangwa uruzi rusizi bibandanya bitera mu mihana hajya isanganiro yarungitse hariya mu gatumba medare niyo nkuru medare sinzi kunyumvana amahoro bafashe ibyo mu nzu byabo babishyira mu ibarabara tubabajije bamenyesha yuko ntabazi aho bajya ntibazi aho bari bukike umusaya ariko bararindiriye kumbure uko bigenda barabe yuko boronka uko boshobora kuronka aho bakika umusaya tubajije naho cyane cyane imitumba yoba ibangamiwe bavuga yuko ari nka mushasha ya mbere mushasha ya kabiri naho bita wa rubondo nayo imitumba bavuga yo bikimeze neza ngo no bita uh, mutumba wavugizo ariko ahandi hose nk'uko muhejeje kubishikiriza aha turi aho mu gatumba nyine ubona yuko abantu bariko barahunga n'ibintu byabo ku mutwe ikindi nacyo twabonye ni uko ibarabara hagati y'ipoto ya cumi na kabiri na cumi na kane ahantu bita kuri maison verte amazi hoho yarengeye ibarabara rya kaburimbo risanzwe rija muri Congo bamwe bakagira amakenga yuko atagikozwe ubu bwa vuba n'iryo barabara rishobora gucika kumbure niyo migenderanire hagati y'Urundi n'u Rwanda ugasanga nako hagati y'Urundi na Congo ugasanga iri kiragenda utariko mbega medare ayo mazi ariko ava hemwe bwe muri ko murabibona Eh, nk'uko twe tubibona cyane cyane nk'uko twabiriwe n'usanzwe arongoye zone ya gatumba avuga yuko aya mazi gusa y'imvura kuko ngo mu gatumba n'imvura banashima ngo si nyinshi ariko ngo ni amazi asanzwe ava eh, mu atumenyesha yuko inyuma y'umutaga uno munsi nyine hahava hakorana inama uh, nkuru urwego rugejwe gutabara uh, bita katasitorofe niho baza gukorana kugira bige ikibazo cyo mu gatumba aho nabaza ko hariho abajejwe intwaro abajejwe gufashwa n'abajejwe imitumba kuri zone tugiyeyo twakaba twasanze batumye ko abasanzwe barongoye imitumba yose yakozwe ko n'ano mazi kugira baze kuraba kumbure bashobora tubwire ko amakuru nayo tuzoyaronka ariko ku mugoroba cyangwa ku munsi w'ejo twamaze kumenya icyavuye muri iyo nama hmm. tugushimire meda ubandanye udukurikiranira iyo nkuru reka tukiri muri icyo gisata nyine cy'ibidukikije muri studio ndi kumwe na Omer Ndwayo maire wahishikiye mbega maire wasanze bimeze gute Ego me oben nkuko bivuze nibintu ahanini ubona yuko biteye agahinda iyo wamaze kuhashika ukabona abo banyagihugu baraye hepfo y'ikibuga c'indege kwibarabara bita Eh, ijya Ah, bagizwe n'abana hanini abakenyezi bibungenze eka n'abakenyezi eh, batibungenze hamwe kandi n'abagabo ah, bagizwe kandi n'abantu bagendana ubumuga hanyuma uko rero twahabonye ni ah, abahegeranirijwe bavuga ko bavuye mu makaritsiye atandukanye bwuzuye rurarengegwa maze gwirara mu mazu yabo hanyuma urundi ruzi bibaza yuko rutuma bagira ibyo byago ni kiyaga tanganyika nababajije igituma biyumvira ku kiyaga tanganyika kandi barabara rya bujumbu imbura agatumba riboneka ko ryumutse baca banyishura bati amazi asamu aca munsi y'iryo barabara bagasanga yabiburukiyemo mu mazu gutyo bagaca basanga ibyabo byononekaye eka nabo nyine bakamigwa ku buryo usanga rero eh, bibagora ko babaho neza mm. nuko nabagerageje no kurondera abajejwe inzego ngaho mu karere eh, mbonana n'uwitwa ngenda kumana purisika ah, nako purisira uwo ni rero mu batowe mu nzego zo hasi avuga ko aho babashize ah, abo banyagihugu babaye barahitiza zimwe ni impangu z'abantu ah, zitaruzura bimwe bita amashantiye mu rurimi rw'igifaransa aho ubona rero yuko bazitije baca bafata Uh, umuryango umwe bawuha agace kangana n'imetero zibiri kuri zibiri batarinze kuraba uko ungana ni ukuvuga abantu munani abantu batanu abantu cumi abantu batatu umuryango umwe umwe batarinze kuraba igitigiri cy'abari muri wo bahabwa ako kantu kugira ngo barabe yuko boba barahikinze mhm. eh, nuko uh, nk'uko rero twahishikiye twabibonye mu by'ukuri nuko uko ari ibintu eh, biteye agahinda mhm. eh, urabye abantu uko bangana abantu hafi ibihumbi bibiri bose bari mu ibarabara kubera ayo mazi eh, mu by'ukuri ni ibintu ubona yuko bibabaje ariko uko babitubwiye ah, polisira umwe mu inzego intwaro zo hasi mhm. yavuze yuko mu by'ukuri ibibazo ahanini bibaragishinga ni ukungena abantu barenga ibihumbi bibiri bashobora kuba mu kantu mu gace gatoya nk'akaraho twabonye mm. kari munsi y'ikibuga mm. cy'indege uretse aho hantu babaye bahabikinga nta kindi kintu na kimwe barigera bafashwa nta kintu na kimwe barigera bafashwa bavuze ko bahashyitse ejo ku mugoroba bamwe bahashyitse hijya y'ejo ku mugoroba mm. abandi baharayira ijoro uh, nta kintu na kimwe no barigera bafashwa barasaba uduhema ku kubafise umutima wo gufasha ibi ntibyashyikirijwe kuri wa gatanu n'umushyikiranganje w'ikigega cya leta domisiano ndiho ku bwayo hari kwashikiriza integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha akaba ari hariya mu kigobe imbere y'abashingamateka dukurikira umushyikiranganje domisiano ndiho ku bwayo uburyo bwinshi bungana na miliyaridi igihumbi n'ijana na mirongo icyenda na zitanu n'imiliyoni amajana atanu z'amafaranga y'amarundi buzokwegeranywa hagati mu gihugu biciye mu makori amatagisi n'ibindi mu gihe hanze hitezwe imiliyaridi amajana atatu na mirongo itatu na zitatu n'imiliyoni amajana icyenda mu mafaranga y'amarundi muri ubwo buryo bwose imishahara y'abakozi bose ba leta itwara imiliyaridi amajana ane na mirongo icyenda n'icyenda n'imiliyoni amajana indwi z'amafaranga y'amarundi mu gihe amahera azoja mu migambi y'iterambere angana na miliyaridi mu gihe cobandanya uko kiri ibiharuro birashobora guhinduka ibyo biruko mu gihe ku isi yose ubutunzi bwasubiye inyuma ku rugero rw'ibice bine ku rugero rwa kane n'ibice icyenda ku ijana muri uyu mwaka uheze bivanye n'icyo kiza nyine kovide aha dufashe ku isi yose ubu rero akaba ari umushikiranganji ajejwe ikigega cya leta domisiyano ndiyo ku bwayo ni aha rero duce turangiriza n'amakuru ariko imbere yo gutandukanya ndabibutse ko abantu hafi ibihumbi bibiri aribo basembereye ku nkengera y'ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye aho ni kuva kuri uyu wa kane habona bakaba bava mu makaritsiye Kinya kuva mu ya mbere gushika mu ya kane aho batewe n'amazi mu ngo zabo mumvise kandi na hariya muri zone ya Gatumba ko naho nyine ibintu bitifashe neza aho hari imiryango itari mike muri iki gihe iri kwibarabara riva i Bujumbura rigana mu gihugu ca Republika y'intwaro rusange ya Kongo abo nabo nyene n'abariko bakugwa mu mazu n'amazi abandanya gutera mu mihano yabo ku ruhande rumwe haravuga uruzi rusizi ku rundi ruhande hakavuga ikiyaga Tanganyika mumvise mamwe n'abandi ico basaba naha rero ku isanzwe izi uri minota cumi n'itandatu duce turangiriza ano makuru nshimire rero mwebwe mwese mariko muyakurikira nshimire François imwe bw'ivyuma reka ndabifurize kubandanya mugira umunsi wa gatanu mwiza